Chunka kimsayoh kah capítulo. Mojo tarpojmanta. Chay punchaume Jesús wasimanta y corja, lamar huchapa patampi. Y runakuna kaptinmi botiman Corja tiaikurja. Liu runakuna ñatagme hucha patallampi karjaku. Chayme Jesús, Achka yachachikuykunatam rirqa qayna rikchanachikunawan. Hukrunam rirqa tarpuko. Muhuta maqchiptinmi wakin wichirqa ñanman. Chaytam kullkukuna hamuruspan mikururqa. Wakin ñataqmi wichiykurqaranraman, hinaptinmi chay muhu chaylla wiñaramurqa as allpallapi kasqanrayku. Ichaqa inti rupariykamuptinmi, Mana sumaq sapichakusqa kasqanrayku chakirurqa. Wakin muhuñataqmi wichiykurqa kichka kichka ukuman. kichka kuna winyaruspa muhu winyakta Wakin aling ejuyarachirqa. Wakinñataqmi allin allpaman wichiykusqanrayku wiñaruspan rururqa. Wakinmi huk muhullamanta rururqa pachakta. Wakinñataq suqta chunkata. Wakinñataq kimsa chunkata. uyariwaqniykunaqa kasukuychikia. Rikchanachiykunaqa imapaqmi kasqanmanta. Hinaptinmi disipulunkuna Jesusman asuykuspa tapurqaku. Imanasqataq rikchanachis rikchanachispa yachachinki? Nispa. Chaymi payñataq nerja. Hamkunamanmi Diospa munaychakusqanmanta ñawpaq mana yachasqaykichikunata yachachikichik. Waking runakunamanmi ichaqa mana chaynatachu yachachini. Kapuqniyuqmanqa achkataraqmi yapasaq. Aslla kapuqniyuqmantami ichaqa aslla kapuqnintapas hichurusaq. Chaymi paykunamanqa rikchanachispa rimapayani. Hawakuchkaspapas manam rikukunkuchu. Uyarichkaspapas manataqmi intindinkuchu. Charaykum paykunapiqa Dios manta willakoq Isaías panisqa. Paiminerja, uyaris papas manam entienden kichikcho. Hawakus papas manam cuentata jukon kichikcho. Kairunakunapa sonjon jarumi ararunmi. Paikunaja rikorerun, sasa uyarikojmi. Gemchikoronkum mana kopa. rikukunankopaj. Upatukoronkum mana uyarikunankopaj. Chaynapi tukuy sonjonkuan mana entiendinankopaj. Chaynapi mana kopa. Chaynapi mana sanuyachinaypaq. Mayna kusisham kankichik, kaykuna hawajkunaha hinaspa uyarikkunaha. Chigaptapunim nikichik. Diosmanta willakuq achka runakunam, justukaj runakunapiwan rikusqaykichikta rikuyta munarqaku, ichahan manam rikurqakuchu. Uyarisqaykichiktapas uyariyta munarqaku, ichahan manam uyarirqakuchu. Rikchanachisqampa imam ninang manta. Yachaychikyatar puhuan rikchanachisqaypa imam ninanta. Diospa munaychakusqan manta willakuyta uyarichkaspan, mana intindeja ñanman wichikoq muhumanmi rikchakun. Mana allin amuruspanmi tarpusqa muhuta hechurun sunjun manta. Wakin runañataqmi rikchakun, rangraman wichikoq muhuman. Dios Diospa palabranta uyarispam kusisqallañachaskin. Aswanham mana sapichasqa kasqanraykum mana unaytachu causan. Ñakarispa hinaspa Diospa palabranrayku chiqnisqa hangwan, hukman yaruspam chaylia urmarun. Wakin runañataqmi rikchakun kichka kichka ukuman wichiykuq Dios Diospa palabranta pampas, Kay Kaypachapi kajkunamanta sinchita preocupakuspanmi, kusikuytapas tarin llapa kapuqninkunallapi. Chaynapim pay hakikillanta ingañakun. Tukuy kay kuna runapa sonjunman yaykuruptinmi, Dios pa palabranja mana yanapangñachu. Wakin runakunam ichajarikchakun, allin allpaman wichikoh muhuman. Paykunaha Dios pa palabranta uyarispam entiendinko. Paikuna rikchakun allin cosecha Joaquín mi chulla granullamanta pacha ruruq wakin Wakinñataq suqta chunka kimsachun hina. Wakinñataq kimsa chunka ruruq hina. Dios triguwan rikchanachisqanmanta. mi huk pa harik chakrampi allin muhu tarpuqmanmi. Y con trigo pasa man trigo tarpusqanman chachuy corja sibadillata, hinaspan Trigo Trigu wiñaramuspan ruruyta mi, sibadillapas rikurirurqa. patron ningman ningman willamurqaku. Señor chakra pejariki tarpuchirqanki allin mujutam. mantama wiñaramun kai sibadillaja, nispa. Chaymi payñataq Inimiguymi kaitaha ruraron, nispa. Hinaptinmi runakunañataq tapurqaku. Munankichu sibadilla juraramunaikuta, nispa. Chaymi payñataq nerja. Ama, yanjañataqmi triguntinta chutaramuaqchik. Kuskayawi ñachun kusichakama. Chaypiñam llamkaqkunata kamachisaq, sibadillata puntata ruturuspa, watasjata ramillan ramillan kañanankupaq. Inaspa trigutañataq tajayman waqaychanankupa. Mustasa muhuwan rikchanachisqanmanta. Jesusmi huk rikchanachitawan nirja. Diospa munaychakusqanja rikchakun, huk runapa tarpusqan mustasa muhumanmi. Mustasaqa llapallan muhumantapas uchuychallam. Wiñaruspa michaqa wakin qurakunatapas masiyarunraq munti aruptinmi silqirukunapas kallmankunapi qisachakun. Junchuwan rikchanachisqanmanta. Jesusmi huk rikchanachiytawan nerja. Diospa munaychakusqanqa rikchakun, huk warmi kimsa tupu harinata chapuruptin pujorachi junchumanmi. Imanasqam Jesusqa rikchanachiykunawan rimasqanmanta. Jesus me Jesusme tukuy kaykunata runakunaman nerja rikchanachiykunawan. Mana rikchanachispaqa manam imatapas rimarqachu. Chaynapim Diosmanta willakujpa qillqasqan cumplikurqa. Paymi nirqa. Rikchanachiykunawanmi rimarisaq. Kay pachata Dios unanchasqan mantapuni kunata mi yachachisaq. Sibadillawan rikchanachispa yachachisqan manta. Runakunata me Jesús wasiman yaykurja. Hinaptinmi disipulunkuna payman asuykuspa NERJAKO. Intiendi kachiwaykuya, chakrapi wiñaroq sibadillawan RIKCHANACHISHAIKITA. Nispa. Chaymi mi nirja. Chay ALING muhu dios Diosmanta hamuq runam. chakraja kay pacham. Dios dios Diospa Chakushampah kaqkuna nyatagmi mana allinpaq Chai Chay sibadilla tarpuq enemiguja diablo. Kusichaja kay pachapa puchukayninmi. Kusichaqkunallataqmi angelkuna. Paikunapas kanja sibadillata huñuspa ninapi kañasjanko hinam kay pachapa manta Diosmanta Ángelni runam, angelniykunata kachamusaq Llapa pantachikuqkuna tawan mana kunata ruraqkunata chispa, rupachkaq urnuman wishchuchinaypa. Chaypim waqayllawanña kirunqutapas kirichichichinqaku. Mana huchalikuqkuna michaqa, Dios taytankupa munaychakusqanpi inti hina kancharinqaku. Uyariwaqniikunaqa kasukuychikiya. Pakawan manta. Dios pamunay chakushan harikchakun chakrapi pampas pakamanmi. Chaytam runa tariruspa aswanraj pakapaykun. Kusishallaña pasaspanmi tukuy kapugninta rantikaramuspan rantirun chay chakrata. Ancha precioyoq perlaswan rikchanachisqanmanta. Dios pamunay chakushan harikchakun, sumaj perlaskuna maskaj negociantimanmi. Paimi ancha precioyoq perlasta tareruspan rerqa, tukuy kapugnin rantiko. Inaspam rantirurqa chay perlasta. Challwana mallawan rikchanachisqanmanta. Diospa munaychakusqanqa rikchakun, tukurikchaq challwa hapig mallamanmi. Mallaman challwakuna juntaruptinmi lamar huchapa patanman aysanku. Inaspam tiaykuspa akllanku challwata mihinan hinanku kanastaman, mana balektañataqmi wikchunku. Chaynam kanha kay pachapa puchukaynin pipas. Anghel kuna mana allin runakunata, justo runakunamanta rakinja. Mana allin runakunataqa wikchunqa, rupachkaq urnumanmi. Chaypim waqayllawanña, kirunkutapas kirichichichinqaku. Uyariqninkunata Jesus tapusqanmanta. Jesús Jesusmi taporja. Entienden que kunata nispa. Inaptinmi paikunanyatag nerjaku. Arita taitai, nispa. Chaymi Jesús ñatag yapatawan nerja. Dios paleinin yachachikunaja, Dios pamunaychakusqanmantam sumaqllataña yachanku. Chaymi paikunaja rikchakun, tukuy kapoqninmanta mawkapas utaq musuqpas hurjumuq wasiyuqman. Liachtan nazaretpe pe Jesús tan Jesus que erik han comanta. Jesús mi pasakur hachaimanta. Nazaret liachtaman chayarus nyatagmi, y echa kunanku huñuna kunan meruna kuna admirakus pan Ima inampi echa kaspamaka irunaja, tuku milagro kunataja roran. Kaijariki karpinturupa churinmi. Inaspa Mariapa wawanmi, wawhinkunañataqmi Jacobo, José, Simón, inaspa Judas, panin kunapas, manachum llaqtamasinchik, imainan y y haruran, nispa. Chaina piñasja kaptinkom Jesús nerja, Dios manta Diosmanta mana manam ayyun kunapas, nitag masin kunapas. Uklawllaqtakunapi michaqa allinchaskisqa, nispa. Chaymi llaqtanpiqa asmi lagrullata rurarqa, mana paypi kurirayku.